egunon entzule guziei. Gaurko egunak, nakberen irologeita amasei garen urte betetzea markatzen du. Eta Israelek eta estatu kolono konplizeek egindako palestinaren aurkako genozidioaren berreon eta hogeita bat garen eguna. Nakba, hondamendia arabierez, edo palestinarek sodoa, mila bederatzion da bergoita sortziko urtean, arabiak herriak Israel kontrako gerlan zehar, zazpieun mila palestinar baino gehiagok bere etxetik egotzi edo ies egin zutenean gertatu zen. Urtero, maiatzaren amabostean, palestinarek Israelgo estatuaren sortzearen egun berean, nakba eguna ospatzen dute, eksodo hau oroitarazteko. Gaur egun, nola ipatu hondamendi handi honen data urte betetze hau, abiatu zenaren segipen hutsa dirudien bitartean. Palestinaren kontrako azken gerla baote da, Elias Zambarek galdezkatzen gaituen bezala duela gutia gertutako bere paperan. Gaza, hondakin eta ereotzaren ere muizigarria da nun deserrituek ez dakiten gehiago nora joan. Joan den astean bakarrik, iru eun eta iruro gehi mila pertsona inguruk igies egin zuten rafatik. Piska bat gehiago pilatu ziren beste refusiatu esparru batean, aldi berean ebakuatzeko arriskuan dena. Gazan, geita bost mila hildako eta irurogeita emezortzi mila zauritu baino gehiago zenbatzen dira gaur egun. Hondakinen azpian desagertutako amar mila baino gehiago kontatu gabe. Egiazko genozidioa izateaz gain, izi garrizko ekozidioa da ere bai. Anartean, diende sutsua ari da antolatzen, diende itxua deus gertatzen esten bezala segitzen ari denean. Palestinaren aldeko manifestazioak gogorki itoak diren bitartean, eta ikasleak bortizki zapalduak, fasistak lasai ibiltzen dira mendebaldeko irrialdeetan garbiketa etniko horren komplize. Egunero, berriak atzo baino are ikaragarriagoak dira, eta Pierre Stamboul aipatzearen, gazan, gure gizateria dugu lurperatzen. Beraz, saia gaitezen gure aldetik, gure balioen eta gure duintasunaren biziraupenerako hain maite den gizatasun hau zain zen. Ez bakarrik gure baloreak eta duintasuna. Palestina defenditzean, gure izatea dugulako ere defenditzen. Gaur, biar eta betiko. Errekatik itxasora, Palestina askatu.